მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ჯანდაცვის პოლიტიკის მენეჯერი გიორგი ლომინაძე. როგორ ახარ გიორგი? კარგად, მადლობა მოწვევით. <clears throat> მადლობა, რომ მოხვედი. მიგ ჯაგერის ფრაზით მინდა დავიწყო. შენ როგორც თავისუფალი ბაზრის ანარქისტს მინდა კითხო, რომ თუ ეთანხმები მიქს. ხო, ანუ მიკიმს <laughs> პოლიტიკური იდეოლოგიის მე კარგად არ ვიცნობ, რომის შემოქმედებით ხარეს ვიცნობ. აა და ნუ ანარქიაში არ ვიცი კონკრეტულად რა გულისხმობს, მაგრამ ანარქიას სხვადასხვა და სხვადასხვანაირად ესმის. აა ხომ ნუ მე მე თვითონ ვარ თავისუფალი ბაზრის ანარქისტი. და თვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი აა რეალური ფორმა ანარქიის, რომელიც შეიძლება არსებობდეს და რომელიც ქნება ადამიანების სიკეთის მომტანი. აქედან გამომდინარე ამ ხრივ შეიძლება დავითანხმო მიქს. აჰა. რა არის თავისუფალი ბაზრის ანარქია, აი მოკლედ. ანუ აა სიტყვა ანარქიას რო ვახსენებთ ხოლმე, ხშირად ადამიანებს აქვს ძალიან ცუდი უარყოფითი რეაქცია, იმიტომ რომ აა ანარქია იმ ხალხის გამო, ვინც რეალურად ანარქისტი კი არ არის, არამედ რაღაცა კომუნისტური იდეები აწუხებს და ეს გონია ანარქია ასოცირდება იქ მოლოტოვის კოქტეილების სროლასთან რაღაცა აი შავი იმითი ნიღბით სირბილთან და ეს რაღაც ა მაუნებლობებთან პირდაპირ თქვა, კერძო საკუთრების ნგრევასთან. აა ამას ჩვენ ყველაფერს ვემიჯნებით, ეს ჩვენ არაფერი ამას თუ არა განარქიასთან. აა და რა არის თავისუფალი ბაზის ანარქია? თავისუფალი ბაზის ანარქია არის მდგომარეობა, а, роდესაც თავისუფალი ბაზარი არის ყველა სერვისის მომწოდებელი 100%-ით. ა ანუ თავისუფალი ბაზარი უფრო გავამართლოთ, ანუ ხლა ძალიან ის გაცემის ფორმატი არ არის ისეთი რომ ძალიან ღრმად ჩავიდეთ ამ საკითხში, მაგრამ ის ზედაპირულად რომ თქვათ, ა დღესაც თავისუფალი ბაზარი და სახელმწიფო ორი სტრუქტურა, რომელიც გვაწვის სერვისებს, ხო? თავისუფალი ბაზარი არის დებაყოფლობითი ერთმანეთთან თავისუფალ კონკურენციაში შეუძლო კონკურენციაში ყოფი კერძო კომპანიები და სახელმწიფო რომელიც არის ძალადობრივი ტერიტორიული მონოპოლია რომელიც სერვისებს გვაწვდის თქვა დგას ძალადობაზე ანუ ძალადობაზე რატო დგას იმიტომ რომ გადასახადების ამღება ხდება ძალის გამოყენებით არავის საკუთარნებით არ ერთი გადასახადებს და მეორე ამ ფულით ხდება სხვადასხვა სერვისის მოწოდება მონოპოლი ძალადობრივი მონოპოლიის გზით ხო და რა კი ძალადობრივი მონოპოლია ზოგადად კონკურენცია არ არის კონკურენცია არ არის შესაბამისად ეს სერვისი შეიძლება არის უხარისხო და ან ძვირი. იმიტომ რომ კონკურენცია ქმნის მაღალ ხარის და ან დაბალ ფასს. და ამიტომ ჩვენ თვლით რომ მარტო თქვა საკოებს ან ტანსაცმელს ან თავისუფლებაზე დღესაც ძალიან ბევრ ამას გვაწვდის. მაგრამ მარტო ამას კი არ უნდა გვაწვდიდეს, არამედ აბსოლუტურად ყველაფერს. ანუ სახელმწიფო აღარ უნდა იარსებოს? ხო, ანუ ჩვენი აზრით სახელმწიფოს ზიანის მეტი არაფერი არ მოაქვს, ეს არის სტრუქტურა, რომელიც არის ძალადობრივი, აა ვთქვათ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თუნდაც სახელმწიფო არის აუცილებელი ბოროტება, ანუ საჭირო ბოროტება, ესე ვთქვათ, ჩვენ თვით რომ სახელმწიფო არის არასაჭირო ბოროტება, რომელიც არაფერში არ გვარგია, მხოლოდ უბედურება და ზიანი მოაქვს ჩვენთვის და რაც უფრო დაპატარავდება და საბოლოოდ გაქრება ის, მით უფრო უკეთესად ვიცხოვრებთ ადამიანები. და რატო მივიდა ცივილიზაცია იქამდე რომ შექმნილიყო სახელმწიფოები? რატო ამჯობინა თავისუფალ ბაზარს ეს? ხო, ანუ აა ცივილიზაცია კი არ მივიდა ჩვენი აზრით. აა ერთი ჭკვიანი კაცი არის კოსენი, გვარად იმათქოს ეს რაღაცა, რომ აა გადასახადები არის აა ის რასაც ჩვენ ვიხდით იმაში რომ ცივილიზაცია არ გქონდესო და რაც უფრო მაღალი გადასახადებით უფრო ნაკლები ცივილიზაცია გვაქვს ანუ ცივილიზაცია რეალურად სახელმწიფო კი არ არის არამედ მისი ანტიპოდია ცივილიზაცია თავისუფალი ბაზარი ის ცივილიზაციას და არა სახელმწიფო სახელმწიფო ხელს უშლის ცივილიზაციის განვითარებას წარმოქმნას და განვითარებას ა და რატომ მივიდა? იმიტომ მივიდა, რომ ზოგადად რატო წარმოიშვა კრიმინალი? სახელმწიფო ჩვენეთ არის ყველაზე დიდი კრიმინალი, რომელიც თქვათ აი პარაზიტობს თავისი პატიოსანი შრომით მომუშავე ადამიანებზე და ცდილობს მათგან ამოიღოს მათი პატიოსანი შრომით შექმნილი დოვლათი და მიითვისოს ასე ვთქვათ და როგორც ესე იგი კრიმინალური სტრუქტურა რომელიც არის ინსტიტუციონალიზებული ანუ ჩამოყალიბებულია უხსოვარი დროიდან რაღაცა ვიღაცა ტიპებმა პირდაპირ თქვა ხელში იგდეს ძალაუფლება და მუდმივად არ შეიძლება ადამიანები იცვლებოდნენ მაგრამ ეს იერარქიული სტრუქტურა ძალადობრივი იერარქიული სტრუქტურა იმიტომ რომ შეიძლება იერარქიანება ყოფილობით იყოს და მაგის წინააღმდეგ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს ჩვენ ძალადობის წინააღმდეგები ვართ ყველგან და ყოველთვის ეს არის ამოსავალი წერტილი ეს სტრუქტურა ჩამოყალიბდა და ნუ ადამიანებს გონიათ რომ ისე სახელმწიფო პროპაგანდის გამო გონიათ რომ სახელმწიფო არის საჭირო სამწუხაროდ სახელმწიფოს არ არის საჭიროებო არ მოაქვს ხო რა კი ძალადობას ვლაპარაკობთ ისაც ვიტყვი რომ ა თავისუფალი ბაზრის ანარქია დგას არაძალადობის პრინციპზე. ა ბოდიში არა აგრესიის პრინციპზე. რაც გულისხმობს იმას, რომ ძალის გამოყენება გამართლებულია მხოლოდ თავდაცვის მიზნით და არავითარ შემთხვევაში არა აგრესიის მიზნით. ანუ თქვათ თუ მე არავის არაფერს არ გუშავებ, არავის არ აკუფლება რომ მოვიდეს და რაღაცა ან იზალადოს ჩემზე, ან რაღაც წამართოს ჩემი მიერ შექმნილ, ან მომატყოს და თქვა ესე თაღლითობით წამართოს. მოკლედ ქურდობა, ზალადობა, ძარცვა, ბევრი კიდე სხვა რაღაცა, რაც ზალადობას გულისხმობს, არის მიუღებელი. ჩვენ თვითონაც ვარ ზალადობის წინააღმდეგე. აჰა. როდის მე ყოფილა დედამიწაზე, ან იქნება თავისუფალი ბაზრის ანარქია? ა ხო, ანუ როცა ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ აი ზოგადად რა ყოფილა, რა იქნება, რა არის? აჰა. აა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის აა ან სულ ან არაფრის პრინციპზე დაფუძნებული სისტემები. ანუ კიდევ ერთხელ თუ არის ორი დაპირისპირებული მხარე, ეს ერთი არის სახელმწიფო და მეორე არის თავისუფალი ბაზარი. თავისუფალი ბაზარი ძირითადად არის მომხმარებლების მხარეს. იმიტომ რომ მომხმარებლები არიან ისინი, ვინც კონკურენციაში აყენებენ, თუ კი კონკურენციის შეზღუდვა არ ხდება ყოველ სახელმწიფოს მიერ, კონკურენციაში ამყოფებენ ამ კერძო კომპანიებს. და ისინი არიან დამორჩებული მომხმარებლის სურვილებს და ეს არის ძალიან კარგი. აი, იმიტომ რომ მომხმარებლები ვართ ყველანი ჩვენ, მიხედვით იმისა, რომ ამავე დროს წარმოებლებიც ვართ. აა და აი სახელმწიფო არის წარმოებლების ხარებს კლავაც ჩვენ წარმოებლებიც ვართ, მაგრამ თუ კი ჩვენ გვაიძულებენ რაღაცა ვიყიდოთ, ხო? უკვე გამოდის რომ რაღაც მწარმოებლები არიან უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენებულები და მომხმარებლების ინტერესი არის დაზრგუნული სახელმწიფოს მიერ. აა ეხლა რომ დაუბრუნდეთ მაკითხოს, რომ აა როდის იყო და რა ყოფილა ან თუ ან როდის მე თვითონ იქნება. ანუ თუ შევხედათ ისტორიულად, რომ წარმოიდგინოთ რომ თლიანად არის რაღაც 100%-იანი სისტემა, ხო? აა ეს არის ესეთი რაღაცა, რომ რაც უფრო კლებულობს სახელმწიფოს წილი ან სახელმწიფოს ზომა, სახელმწიფოს როლი, მით უფრო იზრდება თავისუფალება ეს წილი ზომა ან როლი. ანუ თქვენი მიზანი ეგ არის, რომ ეს პროცენტი გაიზარდოს. ხო, ანუ რაც უფრო აი რომ შევხედავთ ისტორიას, რაც უფრო იზრდება სახელმწიფოს ზომა, მით უფრო უარესად ცხრობენ ადამიანები. ანუ ყოფილა სიტუაციები, როცა მაქსიმალურად იყო თავისუფალი ბაზრის ანარქიასთან სიტუაცია მიახლოებული. ხლა არ მინდა ისტორიულ მაგალითებში ძალიან რომ ჩასულა, მაგრამ ყოფილა ესეთი. ნუ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები, ოღონდ გარიჟრაჟზე, აი ვთქვათ როცა გათავისუფლდა ინგლისის მონობისგან ხო მოიპოვეს დამოკიდებს სანამ ჩამოყალიბდებოდა სახელმწიფო და სამ კონსტიტუციას მიიღებდნენ და აი მაშინაც კი თავიდან ბევრად უფრო სუბოკი სახელმწიფო იყო, ანუ ბევრად მცირე ზომის სახელმწიფო იყო. აა და რაც უფრო იზრდება სახელმწიფო, მით უფრო უარესად ცხოვრობენ ადამიანები. აა თუ კი შევხედავთ მაგალითად, არ ვიცი, აი ვენესუელაში გვაქვს ძალიან დიდი სახელმწიფო, რომელიც ძალიან ცუდად აცხოვრებს ადამიანებს, ჩრდილოეთ კორეაში საბჭოთა კავშირში ხონდა და ხონდა ყველას ბახსოს. აა და სახელმწიფო არის თავისუფლების შემზღუდველი თავარი ფაქტორი. იმიტომ რომ როცა ნებაყოფლობითობა ითრგუნება, მაშინ აა ვხდებით ყველანი მონები, ხო? აა ანუ სხვა ადამიანების მონები, რომლებიც არიან სახელმწიფო, რომ წარმოადგენენ სახელმწიფოს. და აგრეთვე სახელმწიფო, როგორც ეგეთი რაღაც ეფემერული სტრუქტურა, ეფემერული სტრუქტურა კი არ უნდა წარმოვიდნენ, და რომ სახელმწიფო რეალურად ასრულებს ა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ მოულთოს რა თქმა უნდა, მაგრამ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში სახელმწიფო ასრულებს არჩევნებზე მისული ამომრჩევლების შეკვეთას. ანუ აი ეს არჩევნებზე მისული ამომრჩევლებიც არიან თანამონაწილენი ყველაფერი საშინელებისა, რასაც სახელმწიფო აკეთებს. თქვენ კაი ბევრი ანარქისტები ყოლია ისე ისე ცოტა ხალხი იყო. ანუ საქართველოსში ბოლო არჩევნებს თუ შევხედავთ, ამ მრჩევლთა თითქმის 50% ზოგჯერ მეტი, ზოგჯერ ნაკლები არჩევნებზე არ მიდის ხოლმე, ხო? ანუ ეხლა ვერ ვეტყოთ რომ ეს ჩვენი თავისუფლების ანარქისტები არიან რა თქმა უნდა. დაუს გამოვკითხოთ ალბათ უმრავლესი მათგანი იტყვის რომ არა ნუ სახელმწიფო უნდა არსებობდეს ბლა ბლა ბლა რაღაც საჭიროება არსებობს იმის რომ სახელმწიფო რაღაცა როლი აქვს სახელმწიფოს. მაგრამ რეალურად ეს ხო არის საინტერესო? რეალურად არის საინტერესო ის ადამიანები ა როგორ მოქმედებენ ზოგადად თავისუფალი ბაზის ანარქიზმი არის ძალიან მჭიდრო კავშირში ავსტრიულ ეკონომიკურ სკოლასთან. აა მაგრამ ავსტრიული ეკონომიკური სკოლა არის ეკონომიკური სკოლა და ეს არის იდეოლოგიური მიმდინარე პარამეტრებით მე შეარევა არ უნდა ხდებოდე სამის ახლა ცოტა ტერმინებს შეიძლება ჩავი შევიდე და ნუ თუ რაღაც ზედმეტი მომბეჭდი ანუ ლიბერტარიანიზმის ერთ-ერთი განშტოება არის თავისუფალებაზის ანარქიზმი ანუ ლიბერტარიანიზმი ყოფა ორ ნაწილად არის კლასიკური ლიბერალიზმი ანუ მინარქიზმსაც ეძახიან ამ ცირეს ხელმწიფოს მომხრეობა და მეორე განშტოება არის თავისუფალებაზის ანარქიზმი რომელიც ნუ არის ნუ მაქსიმალურ თავისუფლების მომხრე როგორც პიროვნულის ისე ეკონომიკურის. აა და რაც შეეხება თქვათ რაც შეეხება იმას რომ თქვათ აი მომავალში როგორ იქნება და მომავალში არ ვიცი მომავალში როგორ იქნება. და დღეს საქართველოში რა სისტემა რა რას დაარქმევდი რა სისტემა დღეს სახელმწიფო ყველთა დედამიწის არა აი საქართველოში რა სისტემაა? აა რას დაარქმევდი? ალბათ უფრო არის რაღაც ავტორიტარიზმის ელემენტების ფონე დემოკრატია. აა როცა დემოკრატიას ვამბობთ, ზოგს რაღაც თბილი გზნობები უჩნდება და გონია რომ დემოკრატია რაღაც კარგი რაღაცაა, სინამდვილეში დემოკრატია არის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი წყობა და უამრომა დემოკრატიულმა წყობილებამ მოიყვანა მოიყვანა უსაშინლესი ტირანიული ხელისუფლებები, რომლებმაც აა განადგურეს ყველაფერი და ხალხი გაამათხოვეს და გააატაკეს. იგივე ვენესუელათი დამთავრებული და დაწყებული არის ფაშისტური გერმანიით, ხო? ფაშისტური გერმანიით და კიდე მანამდეც. აა ანუ აა დემოკრატია რეალურად არის კიდევ ერთხელ არჩევნებზე მისული ამომრჩევლების, რომლებიც არიან მოსახლეობის უმცირესობა რეალურად. აი ამ არჩევნებზე მისული ამომრჩევლების უმრავლესობის ტირანია მთელ დანარჩენ მოსახლეობაზე. ანუ ვიღაცა ტიპები რომ მივიდნენ და ჩაყარეს იმაში საჩვენო ყუთში ეს თავიანთი ბიულეტენები ამის გამო ყველა დანარჩენ დავემორჩილოთ მათ ნებას მიუხედავად იმისა რომ ეს ადამიანები რეალურად სულაც არ არიან გათვითცნობიერებული იმაში თუ რა საძლევენ ხმართ ხმას არც ეკონომიკა ესმით რეალურად იმიტომ რომ ვერც მოთხოვ ამ ადამიანებს რომ ყველაფერში სპეციალისტები იყვნენ რაღაცა იქ ეკონომიკურად ეს ჯობია ის ჯობია თუ რა ჯობია ანუ რაღაცა პირად ინტერესები აქვს და აქედან გამომდინარე პენსიას მისდიან ო მოდი ამას მივცენ ხმას მეორე ეტყვისო რაღაცა ხელფას მტვირდება აი მაღალ ხელფას მტვირდება რაღაცა რაღაცა პარტია ო მოდი ამას მივცენ ხმას ეს არის ყველაფერი აა ვურავთქვა ადამიანებს გონიათ რომ სიკეთე საკეთებენ და სინამდვილეში შეგეთებინ ბოროტებას. ხო, რა დამოწაი აზრი გამიწდა. აა ავსტრიული ეკონომიკური სკოლაზე ვლაპარაკობთ. ხო, ავსტრიული ეკონომიკური სკოლა არის სკოლა, რომელიც ამბობს რაღაცას, რომ ნუ პრაქსეოლოგია, მაგათი ფუძემდებელი პრინციპი, რომელიც არის დგას ტაქსიომაზე, რომ ადამიანის კმედება არის მიზანმიმართული ქცევა. აჰა და აქედან გამომდინარე აი როგორც მათემატიკაში რომ ერთ რაღაცას იტყვიდა მე იქიდან რაღაც სხვა რაღაცა გამომდინარეობს მე იქიდან კიდე სხვა რაღაცა გამომდინარეობს ესეთი გამომდინარეობა ლოგიკური გამომდინარეობების შედეგად ეს ავსტრიული ეკონომიკური სკოლა ამბობს რომ აა ზუსტად მაგიტრო ადამიანის ქცევა ადამიანის ქმედება არის მიზანმიმართული ქცევა ზუსტად ამიტომ ჯობია რომ ადამიანები იყვნენ თავისუფლები და თვითონ ირჩევდნენ რისი ყიდვა უნდათ როგორც მომხმარებლებს და ვიღაცა არ აძალებდეს იმიტომ რომ თითოეულმა ადამიანმა უფრო კარგად იცის მას რა ჭირდება. აი მაგალითად ბლოკნოტი როცა იყიდე შენ. აა შენ ყველაზე კარგად იცოდი რა ტიპის ბლოკნოტი ჭირდებოდა და ვიღაცას რომ ზემოთ სახელმწიფოს ჩინ ჩინოვნიკს რო ეთქვა რომ აი ყველა მოდი ესეთი ბლოკნოტები იყიდონ. ხო მაშინ ხო შენ მაგალითად ვერ იყიდე რა სხვანაირი ბლოკნოტი. ხო. <laughs> ანუ და ესე არის ყველა სფეროში. ანუ თითოეულმა ადამიანმა ყველაზე უკეთ იცის თავად მას რა სჭირდება როგორც მომხმარებელს და ამიტომ ითქვი რომ მომხმარებლები ყონ თავისუფლები საკუთარ არჩევანში. ა ეხლა აქ რა თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, ვადგებით კიდე არის პიროვნული თავისუფლების ცნება და ეკონომიკური თავისუფლების ცნება. ხო? ანუ ა და აქ შემოიყვანო მემარცხენეობა და მემარცხენეობა. ხო, აი ეგეც მინდა კითხო, რა ის საქართველოსში რა მდგომარეობაა? აი, რას ფიქრობ ქართველ მემარცხენეებზე და მემარცხენეებზე? აა, ანუ არსებობენ ესეთები, ხო? ხო, არსებობენ. ანუ ჩვენ არც მემარცხენეებას თulis საკუთარ თავს არც მემარჯვენებად მიუღიათ იმისა, რომ ბერს გონია, რომ ვართ რაღაც მემარჯვენე идеოლოგია, ესე ვთქვათ. ну сейчас и арак да рату ара, потому что ра არის მემარცხენეობა და ра არის მემარჯვენეობა, ماشي, ხო? მემარცხენეობა დღეს ყოველ შემთხვევაში ეგრე ჩამოყალიბებული რომ არის ადამიანები რომლებიც თხოვენ მემარცხენეები არიან ადამიანები რომლებიც თხოვენ უფრო მეტ პიროვნულ თავისუფლებას და უფრო ნაკლებ ეკონომიკურ თავისუფლებას და როცა მომ რაღაცა მეტ თავისუფლებას ეგი სახელმწიფოს უნდა კონდეს მეტი როლი და უთრუნავდეს ადამიანებს არჩევანის თავისუფლებას ეგ არის. აა და მემარჯვენე პირიქით ამბობენ, მემარჯვენეები ამბობენ, რომ უნდა იყოს უნდა კონდეთ ადამიანებს უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლება და უფრო ნაკლები პიროვნული თავისუფლება. თუმცა ამათ შორის, რა თქმა უნდა, დიდი გადაფარვა, ზოგი ზოგს კარგად არც ისმის რეალურად, რა არის მემარცხენე მემარჯვენეობა, ნუ ამბობს მემარჯვენეობა ცენტრში გაქანებული მემარცხენეა და პირიქით, მაგრამ ჩვენ ამბობთ სტრამეს, რომ აა ზოგადად ლიბერტარიანიზმი ამბობს სტრამეს, რომ უნდა იყოს მაქსიმალური აა მაქსიმალური მეტი ეკონომიკური თავისუფლება და მეტი პიროვნული თავისუფლება და ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა იყოს მაქსიმალური ეკონომიკური თავისუფლებაც და მაქსიმალური პიროვნული თავისუფლებაც. ფლაკედან რა გამომდინარეობს? აქედან გამომდინარეობს და საინტერესო დასკვნები რომ სახელმწიფო არ უნდა იყოს სერვისების მომწოდებელი, სახელმწიფო საკუთრებაში არაფერი არ უნდა იყოს, ყველაფერი უნდა დაპრივატდეს და დადერეგულირდეს, იმედო მარტო დაპრივატება საკმარისი არ არის, კრონი კაპიტალიზმს ღებულობთ უკი და დერეგულაციასაც არ მოახდენ, ნუ რაღაც ტერმინებს <laughs> აი შემოmak, მაგრამ ნუ თუ რაღაცა მკითხე და დაწუნდები და რა ქვია რაც შეეხება პიროვნულ თავისუფლებას, პიროვნული თავისუფლების სრული პიროვნული თავისუფლების მოხრეებიც ვართ. აა მაგალითად ჩვენ ვაობთ რომ უნდა იყოს ყველა ნარკოტიკი ლეგალური, არამხოლოდ დეკრიმინალიზებული, არამედ ეს იყო ცოტა ძნელი წარმოსახვილი. არამედ ლეგალურიც, იმიტომ რომ ეს არის ნებაყოფლობითი ტრანზაქცია, ანუ ერთი ადამიანმა რაღაცა მოიწია ეს ნარკოტიკი და ყიდის, მეორე სრულიად რომ იყიდოს, რატომ და იყოს საკრძალული, ხო? თუ კი ადამიანს აქ არაძალადობის პრინციპი არ იღებო, ანუ არავინ არავისი არ ძალადობს, შესაბამისად ეს ქმედება არ უნდა იყოს საკრძალული. ანუ ყველა ნარკოტიკი უნდა იყოს ლეგალური, პროსტიტუცია, ბაიაპატარა ეკავნა მასინა და თავგამოდებით ამტკიცებდა რომ ესო პროსტიტუცია არისო არის კი ესო ქალების ა რეალური არჩევანიო და მაგ ლოგიკით ყველაფერი შეიძლება გამოაცხადო რომ ეს ადამიანებს რეალური არჩევანი არ არისო და თავისუფლება წაართო ამ ადამიანებს ხო ჩემთვის ეს მიუღებელი იქით რამის თქმა პროსტიტუციაც უნდა იყოს თლიანად ლეგალიზებული და აი ყველა ნებაყოფლობითი აქტი უნდა იყოს ლეგალიზებული. მაგალითად უფრო შორსაც რო წავიდეთ, მაგალითად ჩვენი აზრით შობლებს უნდა კონდეთ უფლება რომ გაყიდონ საკუთარი შობლის უფლებები. მაგალითად თუ შობელი თulis რო არ უნდა რომ შვილი გაზარდოს ეს შვილი მაშინ და ვიღაც სხვა წყვილს უნდა რომ შვილი გაზარდოს სახელმწიფო კრძალავს იმას რომ იმასაც კი კრძალავს რომ თავისუფლად მოხდეს გაშვილება ანუ უძიეზე რიგებია და ამიტომ ეს ბავშვები არიან გამოკეტილი ინსტიტუციონალიზებული ბავშვთა სახლებში ა მაგრამ ჩვენ უფრო შორს მივიდა ჩვენ ვამბობთ რომ თუ კი თქვა უნდა თამათ რომ ამ ადამიანებს უნდათ რომ შვილი მათ არ გაზარდონ ამ ბიოლოგიურ შუბლებს და სხვა ადამიანებს უნდათ რომ ეს ბავშვი მათგაზარდონ და ისინი არიან გადამხდელები რაღაც თანხის და ესენი ამ სრულები რომ თანხა მიიღონ ამის სანაცვლოდ რატომაც არა ყველა მოგებაშია ესენიც მოგებაშია რომ იმიტომ რომ არ უნდა ბავშვს გაზარდა ფული უნდათ მიიღეს იმათ უნდათ ბავშვი რომ გაეზარდათ და ამაში მზად იყო ფული გადაეხადათ და მიიღეს რაც უნდათ და რაც თორე ბავშვია მოგებაში იმიტომ რომ ისეთ ოჯახში კი აღარ იზრდება სადაც სურვილი არ აქვს თუ გაზარდონ, ან მის თვითონ ჯოხში იდება, სადაც სურვილი აქვს თუ გაზარდონ. აქედან რომ გამომდინარეობს კიდე მეორე დასკვნა, რომ აა ესეთი რაღაცა თუ მოხდება, ანუ სახელმწიფო თუ აღარ აკრძალავს ამ ნებაყოფლობის აქტს, მაშინ ხელოვნური აბორტების რაოდენობაც მკვეთრად შემცირდება, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანს ეცოდინება, რომ წვილს ეცოდინება, რომ მათი შვილი როცა გაჩნდება ვიღაცეები ამაში თანხის გადამხდელები არიან და ასე და საკამათო დიდი თანხის, მაშინ რა აზრი აქვს ესეთი აქ ესეთ მხეცური აქტის ჩატარებას. აჰა. რაც არის ახლავე აპორტი. კი ბატონო, კარგი. აი შენ როგორც ექიმი რა დიაგნოზს დაუსვამდი ქართულ საზოგადოებას დღევანდელს? აა რა ხდება? ხო, ანუ როცა აი ქართულ საზოგადოებას <laughs> მიკითხე, აა ჩვენ ზოგადად ვართ მომხრე, რომ საზღვრები გაუქმდეს. ანუ რაგის ვამოთ სახელმწიფოები არ უნდა არსებობდეს, არ უნდა არსებობდეს რაც მათ შორის საზღვრები. აა ჩვენ ეს საზღვრებს მოაქ, ну, ეს არის миграციის შეზღუდვიდან დაწყებული და ზოგადად идеологиру пропагандиზე пропагандиრება ხდება იმის რომ აი ჩემი სახელმწიფო უკეთესია მე ეს წოს ომებს და ასე შემდეგ ანუ საერთოდ როგორც ექიმს გეკითხე ხო მიდი რა მაგეთქენ ანუ რეალურად მე ვთვლი რომ ეროვნებები არის თინათ გამოგონილი კონცეფტი, რომელიც არსებობს ყველა ადამიანების თავში. აა აი მე ჩემეთ ყველა ადამიანი არის ერთა იგივე სახეობის, ჩემეთ კი ბიოლოგია მოს მაგას. ერთა იგივე სახეობის წარმომადგენელი Homo sapiens-ი არანაირი პრინციპული განსხვავება არ არის თქვათ იქიდან გამომდინარე, რომელ გეოგრაფიულ არეალში ცხოვრობს ადამიანი. ხა აქედან გამომდინარე ამ საზღვრებს ზიანის მეტი არაფერი არ მოაქვს. და ქართულ საზოგადოებაზე რომ ლაპარაკობთ, ქართულ საზოგადოება არაფერად პრინციპულად არ განსხვავდება რაღაც სხვა საზოგადოებებისგან. აი გერმანულისგან არ განსხვავდება? მხოლოდ იმიტომ რომ გერმანულ საზოგადოება შეძლოდა და ეკონომიკურად განვითარდა და ეკონომიკურად იწვევს განსხვავებას მაინც. აა <laughs> ხო, მაგრამ ეს ბიოლოგიურ დონეზე ხა ქართველი მოქალაქე რო აიღო და ჩასო გერმანულ საზოგადოებაში, ნუ გერმანული თეოცოდინებს კარგად, ხო? ისიც გახდება ისეთივე სრულფასოვანი მოქალაქე გერმანისა, როგორც არის, არ ვიცი, და არ ვიცი, ცხრათაობის გერმანელი, ხო? ანუ რეალურად არანაირი პრინციპული განსხვავება ამ ხრევ ადამიანებს შორის არ არის. აა კლავაც რაც განაპირობებს აი ჩვენ სიღატაკეს და საქართველოს ძალიან ღარიბ ქვეყანა. არის ის, რომ ამდენი ხანი ვიყავით დიდი სახელმწიფოს მონობის ქვეშ და დიდი სახელმწიფოში მე გულისხმობ არა უბრალოდ თქვა საბჭოთა კავშირი, რომელიც მათ ზომი დიდი სახელმწიფო იყო, არამედ სახელმწიფო რომელიც მთლიანად აქ მონოპოლიზებული უამრავი სერვისი და არის ერთადერთი ძალადობრივი მომწოდებელი. ზუსტად ამ ამ გამოიწვია ის, რომ ესე გავაატაკდით და დღესაც ნუ ბევრი ადამიანი სადარენ ეს კარდინები მუშებს რომ წერენ და ამბობენ. ხო, ეს ადამიანები არიან მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი ძალიან ახალგაზრდა, იმდენად არიან идеოლოგიურად მოწამლულები ა იმ წყობილების, ესე ვთქვათ, სიყვარულით თუ იმ წყობილების ა შესახებ რაღაცა მითებით. აა რომ გონიათ რომ ეს არის ის რაც გაგვამდიდრებს, რაც უკეთეს არ პირიქით არის ყველაფერი და უფრო მეცაც ვიტყვი ეს დიდი სახელმწიფო არის თვითონ აი ამ ახალგაზრდების უპირველესი მტერი და ხელს უშლის მათ რომ მართლა გახდნენ უკეთესები, უფრო მდიდრები. აა შევიდნენ დიდრებთან კონკურენციაში და ამარცხონ ვიც უკვე დღეს ყავ დიდრები და ყველაზე ყველა მდიდარი ერთი ადამიანი ყავს მაგრამ სხვა სხვა დიდრები ანუ აა და კონკურენციის ხელის შეშლილი თავარი ფაქტორი აა რეალურად ერთადერთი ფაქტორი არის სახელმწიფო აა და ისევ სახელმწიფო ისევ სახელმწიფო ანუ ყველანაირი ბოროტების და სიბინძურის და აა სისაძაგლის სათავე და წყარო არის სახელმწიფო და ერთი კითხვა მაქვს, აი <clears throat> ამდენი აუთვისებელი ტერიტორია დედამიწაზე. სადმე რომ შექმნათ რაღაც მოდელი და მოაწონოთ თავის სხვა სხვა ხო ანუ ეგ კითხვა <laughs> ჩემი აზრით არის ნუ აი საქმეში ჩაუხედავი ადამიანის კითხვა. ჩვენთვის აი კიდე ერთხელ აი რომ კითხოს, ვინა რომ რა არის შენი სამშობლო? მე უკავს რომ ჩემი სამშობლო არის დედამიწა. ანუ მე არ ვანცხოვებ რაღაცა ქართველ ადამიანს, ვთქვათ რუსი ადამიანისგან, ან ფინელი ადამიანისგან, ან ამერიკელი ადამიანისგან. ხო, მაგრამ აი როცა ყვეები კი, კაი მოსასმენია, მაგრამ აი მაგალითს რო აჩვენებ, ხო, უკვე ბევრი თანამოაზრე შეიძლება გაგიჩნდეს. აა, მაგას შეიძლება იყოს რაღაც სიმართლე სიმართლე, მაგრამ ჯერ ერთი როგორ უნდა წაგულიდოს სახელმწიფოს რაღაც ტერიტორია და როგორ ყველა ყველა ტერიტორია დღეს აქ სახელმწიფოს ოკუპირებული. ამა თუ იმ სახელმწიფოს. მე მაგას გარდა თქვა, აი დავამყარეთ რაღაცა, არის რაღაც ვიღაცა მოქვს რაღაც ტერიტორია და დავამყარეთ იქ თავისუფალი ბაზის ანარქია. ეს ყველაფერს ამნიშნავს. ეს არაფერს არ ნიშნავს იქიდან გამოდიან რომ ჩვენი საქმე მანამდე არ არის დამთავრებული სანამ თლიანად დედამიწის მოსახლეობის გათავისუფლება არ მოხდება სახელმწიფო ბორკინებისგან ანუ მე რო ვიქნები და ვიღაც კიდე ვიღაც ჩემ გვერდით ყოფი ადამიანი თავისუფალი ხო მე ვერ ჩავთვლი რომ რაღაც ჩემი მიზანი მიღწეულია იმიტომ რომ ჩემი მიზანი მიღწეული მანამდე არ იქნება სანამ თლიანად დედამიწაზე არ დამყარდება არ დამყარდება თავისუფალი ბაზრის გლობალური ანარქია და ჩვენ ვერ დავტოვებთ ჩვენ რაღაც თანამოძმეებს და ყველა ადამიანი ერთმანეთს თანამოძმეა და ეროვნები ეროვნები რეალურად არ არსებობენ ჩვენ ვერ დავტოვებთ ჩვენ თანამოძმეებს სახელმწიფოების მონობის ქვეშ. კი ბატონო. აი რო შეგეძლო შენ ქალის შექმნა იდეალური, შენთვის იდეალური ქალის შექმნა. ვისი ხას როგორი ხასიათი ექნებოდა? ხო, ახლა ხო შეცვალე. საუბრის თემა. ზოგადად მე ვთვლი რომ ჩემი შეხედულებები აი თქვა ეგეც საკითხები, ხო? ბევრად უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე ის კონცეფციები, რომლებსაც აქამდე ვლაპარაკობდი. ნუ, მაინც საინტერესოა. მაინც, ხო, ანუ აი მაგაზე პასუხი გამიჭირდება, იმიტომ რომ აა თავის აბა ვის ხასიათი ტექნიკა უამრავი ადამიანი დედამიწაზე არსებობს 6 მილიარდზე მეტი ადამიანი ყველა საკ რაღაც თავისი უნიკალური თვისებაა ზოგი კარგი ზოგი ცუდი და შენ ვისი გინდა რომ კონდეს როგორი ხასიათი რა ვიცი არ მინდა და ზოგადად ესე ხალის შექმნა კაცის შექმნა კარგი ეს არა ვარ მაგის მაინც და მაინც დიდი ენთუზიასტი მიხედვით იმისა რომ ვითარდება მედიცინა, ტექნოლოგია, მედიცინა, მეცნიერება და ალბათ მივა მაგამდე რომ აი ამის ხასიათი შექმნიან ისეთ ბავშვებს, რომლებსაც ხელოვნად შეუქმნიან რაღაც ან უფრო მაღალ ინტელექტს. რაღაც CRISPR-ი არის ეგეთი ტექნოლოგია, რომელიც ბევრი მეცნიერი ამბობს, რომ შეიძლება მაგაში იყოს გამოყენებული და შეიქმნას არ ვიცი, დღეს თუ არის 100, თქვათ IQ საშუალო, ადამიანების IQ ასეთი ადამიანების ხელოვნად ამ ადამიანს შეუქმნათ IQ უფრო 200. ანუ საშუალოდ ისინი იქნება ჩვენზე ორჯერ უფრო ჭკვიანები, ანუ ვიცი 10ჯერ უფრო ჭკვიანები. ხა წარმოიდგინეთ რამხელა ფანტასტიკაში მივდივართ, მაგრამ ნუ ზოგადად არის მაგაზე ლაპარაკები. მე სამყარო როგორ შეიქმნა შენი ვერსია როგორია? სამყარო როგორ შეიქმნა? ანუ სამყაროში რას გულისხმობთ? აა რაც არსებობს საერთოდ. აა ზოგადად ყველაფერს ხო? ხო, არ ვიცი მაგას არა მაგ პასუხი ზოგი ამბობს რომ აა ბიგ ბენგის შედეგად შეიქმნაო ზოგიერთობს რომ ერთმა შექმნა, იმიტომ რომ mhm. ისე როგორ უნდა არაფრიდან ყველაფერი როგორ წარმოიქმნაო, მაგრამ მანამდეც ის არაფერი იყო თუ mhm. არა ისც არ ვიცით. არა, მაგას საკითხი პასუხი არ მაქვს. ღმერთი თუ გწამს ის? არა. არა ვარ ამბორწმუნე, ადრე მომდირი ვარ აგნოსტიკოსი, mhm. მაგრამ რეალურად თუკი ადამიანი აგნოსტიკოსი, ახლა აგნოსტიციზმი და მორწმუნეობა შორის რა განსხვავება, ხო? აგნოსტიციზმი პასუხობს კითხვას აა არის თუ არა ღმერთი და თქვა ეს მოწმნეობა ან არამოწმნეობა პასუხობს კითხვას წამს თუ არა ღმერთის არსებობის ხო ანუ თუ კი პირველ კითხვაზე პასუხობს რომ პასუხობ რომ არ ვიცი ანუ არ ვიცი ღმერთი არსებობს თუ არა ავტომატურად მეორე კითხვაზეც უნდა უპასუხო რომ არა ვარ მოწმენი ამიტომ თუ კი თუ კი რაღაც არ იცი რო არსებობს ან შეიძლება დისკ წამდეს ხო? როდესმე თუ დამტკიცდება ან რო არსებობს ღმერთი ან პირიქით. შესაძლებელია. ეს არ არის ესეთი რაღაცა რა დამტკიცებადი ანუ აპრიორი მაგის დამტკიცება არის შეუძლებელი ანუ ეგ კითხვა თავისთავად არის უაზრეს. <laughs> კაი. ეს არის მეცნიერების სფერო. აჰა. აი მეორეც თუა დაბადება შესაძლებელი. ეს შენ რაც დაიბადებოდი ან ვინ იქნებოდი? აა მეორე დაბადება არ არის შესაძლებელი აი რო იყოს ან რო იყოს ახლა პირდაპირ შეიძლება ხო ნუ გასართობი გადაცემაა ეს ცოტა ფანტაზიაც ანუ ვინ იქნებოდი თუ რა ვიქნებოდი რა მკითხე? ხო, ვინ იქნებოდი ან რამე საგანი იქნებოდი ადამიანი იქნებოდი? არა, ანუ ალბათ რაც ყველაზე კარგად რაც ყველაზე კარგად ვიცნობ, ეგ ადამიანად ყოფნა და ისევ ადამიანი ვიქნებოდი. აი საგნებიდან რომელი საგანი იქნება? საგნებიდან საგნად ყოფნის სურვილი მაინც არის არა, მაგრამ. აჰა. აი ადამიანმა რა შექმნა ყველაზე მ კარგი, ანუ ის რაც ყველაზე მეტად დაეხმარა კაცობრიობას განვითარებაში და რა შექმნა ყველაზე ცუდი. თავისუფალი ბაზარი და სახელმწიფო. თავისუფალი ბაზარი არის ნეტოფლობიტი ურთიერთგაცვლა გამოცვლის სისტემა. ეს ქმნის უბრალოდ დოვლას, როცა მე ვყიდულობ თქვენგან რაღაცას და თქვენ ყიდულობთ ჩვენ თქვენ ღებულობთ ჩვენგან რაღაცას ა ეს წარმოგვიდგა და დოლაც იმიტომ რომ მე რაღაც თქვა ვაწარმოე რაღაც შევქმენი და აღარ მჭirdება ეს და თქვენ პირიქით გჭirdებათ ჩვენი ურთიერთგაცვლა გამოცვლა ქმნის დოლაც ეხლა მე მეუბნება ამ გადაცემაში რომ მოვედი ხო ამ ამით რაღაც სარგებლობს ღებულ პარკს რაღაც ჩემი იდეების თქო ა უფრო ფართოდ გავრცელებას ვწყობ ხელს და ამ შემდეგ რაღაც ინტერესები მაქვს ჩემი და თქვენ თქვენ სარგებლობთ ამით, იმიტომ რომ აა <laughs> სტუმარი საინტერესო სტუმარი თქვენ გადაცემაში კარგია, ხო გადაცემაში? კი ბატონო. ანუ ეგეთივე ნებაყოფლობითი ურთიერთობის სისტემა არის თინათ თავისუფალი ბაზარი, ხდება გასულში. სახელმწიფო არის ძალადობრივი სტრუქტურა, რომელიც ადამიანებს აიძულებს, რომ უნდა თუ რაღაც ხდო, მაინც იყიდონ. კი ბატონო. აი ამას ეგეთი არ მო. პროვინციალიზმად რამე გაჩნია? რა არის შენთვის პროვინციალიზმი? პროვინციალიზმი ალბათ პროვინციალიზმს შემოწოდებ რაღაც უარყოფით რაღაც მოვლენას. ხო, არ ვიცი, შეიძლება უწოდებ, აი მაგას გეკითხები. ნუ საერთოდ არ მეუბნება პროვინციალიზმს და მაგ სიტყვასაც არ ხმარობ. აა, თუ კი თუაც რაღაც უარყოფით მოვლენებზე ვილაპარაკებთ, რა არის აი თქვა, ცუდი, ცუდი არის ძალადობა. აჰა. არა ეგ ხო ზალადობა არის მიუღებელი ყველგან ყოველთვის ყველაფერში ოჯახური ზალადობა მიუღებელია სახელმწიფო მხრიდან ზალადობა მიუღებელია გადასახადები რომელიც ზალადობით ამოიღება მიუღებელი ყველაფერი რაც ზალადობას დგას არის მიუღებელი აა არ თუ პროვინციალიზმი არის რაღაცა ცუდი რაღაცა ალბათ ზალადობის მომხრეობა შეიძლება იყოს კი ბატონო მაგრამ არ ამგონი პროვინციალიზმი აი დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემას როგორ შეეფასებდი საქართველოში დღევანდელი პრობლემა რა არის? ნუ გასაგებია თავისუფალი ბაზარი, მაგას რა შევეშოთ, აი რეალობიდან გამომდინარე. ხო მე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკეთებ სადოქტოროს და ჩემი სამუშაო თემა არის აა თავისუფალ ბაზარზე დაფუძნებული ჯანდაცვა. ანუ ჯანდაცვის ისეთივე სერვისი როგორც ნებისმიერი სხვა და ჩვენ თვლით რომ მაგასაც უნდა გვაწყდეს თავისუფალი ბაზარი, ანუ ერთმანეთთან შეუძლო კონკურენციაში ყოფ კერძო კომპანიები. აჰა და ადამიანები, კერძო ადამიანები და არა სახელმწიფო ზალადობრივი მონოპოლია ან კერძო კომპანიები, რომლებიც არის სახელმწიფოსგან სუბსიდირებული, ის კლავად გადასახადებით ან შეყენებელი უპირატო მდგომარეობაში რეგულაციებით, რომლებიც ზღუდავენ კონკურენციას. აი, უკანასკნელს ქვია რეალობიდან გამომდინარე და პრობლემები არსებობს. ეგ გასაგებია, რომ თავისუფალ ბაზრისკენ გინდა, რომ თავისუფალ ბაზარი არის თავისუფალ ბაზარს დაფუძნებული ჯანდაცვა არის საბოლოო მიზანი. ხო აა და დღეს პრობლემები არის უბრალოდ იმით რომ თავისუფალი ბაზარი გამდევნილი ჯანდაც სისტემიდან და აა ჩვენი ძვირფასი მინისტრი ბატონი დავით სერგენკო სულ უფრო და უფრო მეტად ცდილობს არც მანამდე არ ფიცინავდა თავისუფალი ფასრის სიჭარბით ჯანდაც საქართველოს ჯანდაც სისტემა მაგრამ აა დღეს სერგენკო კიდევ უფრო მეტად ცდილობს რომ რაც შეიძლება ძალადობრივად მონოპოლიზებული გახადოს ეს სისტემა და ამან გამოიწვია ზუსტად ხარისხის დაბლადაცემა და ფასის მაღლა ასვლა ასვლა და ამიტომ მუდმივად სახელმწიფო 190 190-ამ გადასახადების გადამხდელებისთვის წარმოულ ფულს ამ ბიუჯეტიდან ამოღებულ ფულს ჯანდაცვაში და ეს ჯანდაცვა კიდე მეც ცხოვლობს, იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ითხოვს ამ უფასო სერვისებს, ჭირდება არ ჭირდება მაინც ექიმები პირიქით, ექიმები არიან სურველები რომ მიაწოდონ ეს აა ჯანდაცვის სერვისი, იმიტომ რომ მაგათგან რამე ის მაინც გადასხედვის გადახდელები ხდიან ამ ფულს და მოკლედ э, ესეთი э, საშინელი სისტემა შექმნილი, რომელიც მთავარი არსი არის ზუსტად ეგრო სისტემას არ აქვს არანაირი აა ამ თენატარი დაკარგული მომხმარებლის სურვილი და მომხმარებლის აა კონტროლი ამ სისტემაზე, იმიტომ რომ მომხარებელი არის პაციენტი რეალურად ამ შემთხვევაში და პაციენტი რა თქმა უნდა გამოთიშული აქედან. პაციენტს უბრალოდ ეუბნებიან, რომ აი რაღაც გინდა ხელი დაადი ამას მიიღებ, ნუ ეხლა კი წავიდა სერგენ კონტროლს თუმცა უნი აიძულეს და ამ უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემიდან გადადის უკვე მიზნობრივ ჯანდაცვაზე. აა იგი რამდენად გადადის არ ვიცი და რამდენად სწორად გადადის, იმიტომ რომ ბევრ რაღაც ისეთ ჯგუფებს აფინანსებს, უფინანსებს ჯანდაცვას რომელსაც არ უნდა უფინანსებდეს. ხო, ეს კიდე რამე უნდა მეთქვა <clears throat> სახელმწიფო არის სისტემა, რომელსაც აა ბევრი უყურებს როგორც აი განსაკუთრებით მემარცხენეები, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც მდიდარს არის, რაღაც არსენ მარაბდელი ან რობინ ჰუდი, რომელიც მდიდარს ართმევს და ღარიბს აძლევს. არაფერი არ შეიძლება იყოს აა სიმართლისგან უფრო შორს. რეალურად სახელმწიფო არის სისტემა, რომელიც ართმევს ღარიბებს და აძლევს მდიდრებს. აჰა. ვიბატანო. და ბევრი ბევრი ახსნა აქვს მაგას რატო აა რა არის მაგის მიზეზი, მაგრამ ეხლა მაგაზე <laughs> აი დღეს რომელი პროდუქტია ყველაზე წარმატებული გაკეთებული საქართველოში რა და რომელი სფეროა ყველაზე განვითარებული ის სადაც სახელმწიფო არ მომნებლობს რა თქმა უნდა აი რომელი ანუ კერძო სექტორში უნდა ვიმოძრაოთ <coughs> ხო ანუ კიდე ერთხელ კერძობა არ არის ჩვენ ჩვენი მიზანია თავისუფალი ბაზარი თუ კერძო აი რომელი პროდუქტი მოგწონს აი მაგალითად რომელი მურაბა ან რომელი სპექტაკლი ან რა რა მოგწონს <coughs> ხო ანუ ბევრგან არის რაღაც წარმატებული სფეროები ის რომელიც მოხმარებლის ინტერესებს აკმაყოფილებს არ ვიცი კვების წარმოებიდან დაწყებული და დამთავრებული რითი ვთქვათ ანუ მაინც კვება რას რას ელემენტარულ მოთხოვნებს ადამიანებს უკმაყოფილებს ხო აა რაზეც ადამიანები საკუთარი ნებით ხარჯავენ ფულს, ის სფეროებია განსაკუთრებით წარმატებული და სადაც მათ ახარჯვინებენ ფულ, ახარჯვინებს ფულს სახელმწიფო ძალადობის გამოყენებით, ის სფეროები განსაკუთრებით წარმატებელი. ნუ ზოგს გონია რომ რაც უფრო მეტ ფულს ჩავასხამ რაღაც სფეროში ან ბიუჯეტის ფულს, ფულზე ლაპარაკი, ანუ გადასახადების განახლებისთვის წარმოებულზე მით უფრო უკეთესი სისტემა შეიქმნება. მით უფრო უკეთესად მოგვეწოდება ეს სერვისები. ეგ ეს არის უდიდესი ტყუილი. აი განათლების სისტემაში სახელმწიფო ასხამს უდიდეს ფულს, მაგრამ იმიტომ რომ აა განათლება არის მონოპოლიზებული, სახელმწიფო ძალადობრად მონოპოლიზებული, სახელმწიფოს მიერ განათლება არის კატასტროფულ მდგომარეობაში. მიხოთ იმის რომ ამდენი ფული ჩადის და ჩადის განათლებაში. იმიტომ კონკურენცია არ არის და კონკურენცია თუ არ არის, რა უნდა შეხმოს მაგალი ხარისხი და დაბალი ფასი. კი ბატონო. კარგი, კვერცხი იყო ჯერ თუ ქათამი, ბევრს ვეკითხები ამას. ხო, ეგ კითხვა არის უაზრო. <laughs> რატოა უაზრო? ხო, გეტყვი რატომ ასე? კარგი. ანუ კვერცხი არის თქვა ქათმის განვითარების ადრეული სტადია. მეტი არაფერი არ არის. <laughs> ანუ იქო ჩანასახი რომელიც იზრდება, იზრდება, მე გატეხავს ნაჭურს და გამოვა და ხდება აა უკვე თქვა ზრდასრული ვინ გადო ის კვერცხი? ხო, ანუ ეს ერთიანი სისტემა, ხო? ანუ როცა შეიქმნა ეგ ბიოლოგიური რაღაცა სახეობა, mhm. უკვე მასში იდო რო განვითარდებოდა ეს, რომ ჯერ იქნებოდა, თქვა, განვითარების ადრეულ სტადიაზე, mhm. მე გამრავლდებოდა, შექმნიდა პატარა შთამომავლებს, რომლებიც ასე განვითარდა. ანუ ეს არის ერთიანი ციკლის სხვადასხვა სტადიები და მეტი არაფერი. Mhm. ანუ ციკლის ადრეული სტადია იყო თუ გვიანი სტადია, მაგაზე რანაჩილებ უკაცო. გვიანი სტადია ქმნის ადრეულ სტადიას, ადრეულ სტადია ქმნის გვიან სტადიას და ასე შემდეგ. კაი. აი საქართველოს თავრობას რას ეთყოდი ძალიან მოკლედ თუ გაქრამე სათქმელი და <coughs> სახელმწიფოს თავრობას ეთყოდი რომ მოეშვან მავნებლობას აა ისწავლონ რეალური ეკონომიკა და იმის ნაცვლად რომ ადამიანებს ხელს უშლიდნენ აა არჩევანის გაკეთებაში გავიდნენ საერთოდ და მისცენ ადამიანებს მომხარებლებს უბრალოდ თავად იყიდონ ის სერვისი რის ყიდვას უნდათ. შეამციროთ რომ ან საერთოდ ნულზე დაიყონ განსახადები, აა გააუქმრო რეგულაციები ის ნაცვლად რომ ახალი და ახალი რეგულაციების მოთხოვნით გამოდიოდნენ. შეწყვიტონ კერძო სექტორის სუბსიდირება, იმიტომ რომ ამას სიკეთე არ მოაქვს. აა და ამ მხოლოდ ამის შემდეგ გაიზრდება ეკონომიკა და გავხდებით ყველანი უფრო მდიდრები და აი რომ შევნატეთ იქ რაღაცა განვითარებულ ქვეყნებს აუ რა კარგად ცხოვრობს ხალხიო ის ხალხი კარგად ზუსტად იმიტომ ცხოვრობს რომ სახელმწიფო ნაკლებად უშლიდა ხელს მათ გამდიდრებაში აჰა რაც უფრო ნაკლებად შეგუშლის ხელს სახელმწიფო გამდიდრებაში მით უფრო კარგად ვიქნებით და მით უფრო მალე ვიქნებით კარგად და დიდი მადლობა რომ მოხდები და წარმატებებს გისურვებ მადლობა